Pirmoji kronikų knyga, ketvirtas skyrius. Judo palikuonis, Perecas, Hecronas, Karmis, Hūras ir Šobalas. Šobalo sūnus Reaja buvo Jahato tėvas, o Jahatas Ahumajo ir Lahado tėvas. Tai coriečių giminės. Etamo sūnus – Jezreelis, Išma, Idbašas, jų sesuo buvo vardu Haclelponė. Gedoro tėvas – Penuelis, Hušos – Ezeras. Šitie buvo Efratos pirmagimio Hūro, Betlėjaus tėvo palikuonys. Tekojos tėvas Ažhūras turėjo dvi žmonas Helą ir Naarą. Su Naara jis turėjo Ahuzamą, Heferą, Temaną ir Haštarą. Su Helą, Ceretą, Coharą ir Etnaną. Kocas buvo Anubo ir Hacobebos tėvas ir Harumo sūnaus Aharhelio giminės protėvis. Jebecas pasižymėjo tarp savo brolių. Jo motina jį praminė Jebecu, nes jo gimdymas buvo sunkus. Jebecas šaukėsi Izraelio dievo. O kad tu mane laimintum ir praplėstum mano krašto sienas, kad būtum su manimi ir saugotum mane nuo pikto, kad nepatirčiau vargo. Dievas suteikė jam tai, ko jis prašė, Šuhos brolis Kelubas buvo Mehyro tėvas. Mehyras – Eštono tėvas. Eštonui gimė Bet Rafa, Paseachas, Tehina ir Nahašo tėvas. Šitie vyrai gyveno Rechos mieste. Kenazo sūnus – Otnielis ir Seraja. Otnielio sūnus – Hatatas. Mionotajas buvo Ofros tėvas. Serai gimė Joabas, amatininkų slėnio tėvas, nes jie buvo amatininkai. Jefunės sūnaus Kalebo sūnus, Iruvas, Ela ir Namas. Elos sūnus buvo Kenazas. Jahalelio sūnus, Zifa, Zifas, Tyrija ir Asarelis. Ezros sūnus, Jeteras, Meredas, Eferas ir Jalonas. Be to, jam gimė Mirjama, Šamajas ir Išbachas, Eštemojos tėvas. Jo žmona Jehudija pagimdė Jeredą, Gedoro tėvą, Heberą, Sohojo tėvą ir Jakutielį, Zanoacho tėvą. Šitie yra sūnus Bitijos, farono dukters, kurią paėmė Meredas. Jo žmona Hodija buvo sesuo Nahamo, kuris buvo Garmito, Keilos iš Maako, Eštemojos tėvas. Šimono sūnus, Amnonas, Rina, Ben Hananas, ir Tilonas. Išio sūnus – Zohetas ir Ben Zohetas. Judo sūnaus Šelos palikuonis. Lechos tėvas Eras. Marešos tėvas Lada. Drobės audėjų giminė iš Bet Ašbėjos namų. Jokimas ir Kozebos gyventojai taip pat Jehoašas ir Sarafas, kuris viešpatavo Moabe, ir Jesubilehemas pagal senus užrašus. Jie buvo puodžiai, netaimo bei gederos gyventojai. Jie gyveno pas karalių ir jam dirbo. Simiono palikuonis, Nemuelis, Jaminas, Jeribas, Zerachas ir Saulius, jo sūnus Šalumas, jo sūnus Mipsamas, jo sūnus Mišma, Mišmos sūnus Hamuelis, jo sūnus Zakūras, o jo sūnus Šimis. Šimis turėjo šešiolika sūnų bei šešias dukteris. Bet jo broliai neturėjo daug vaikų ir jų giminė nedaugėjo kaip judo. Jie gyveno Beršeboje, Moladoje, Hacar Šuole, Bilhoje, Eceme, Tolade, Betuelija, Hormoje, Ciklage, Bet Markabote, Hacar Susime, Bet Birije ir Šaraime tai buvo jų miestai iki pradėjo karaliauti Dovidas. Jų kaimai buvo Etamas, Ainas, Enrimonas, Tohenas ir Ašanas. Jiems priklausė kaimai esą prie šitų miestų iki balo. Tai buvo jų gyvenvietės ir jų kilmė. Mešobabas, Jemlechas, Amacijos sunus Joša, Juelis ir Asielio sūnaus, Serajos sūnaus, Jošibijos sūnus Jehuvas, Eljo Anajas, Jakoba, Ješohaja, Asaja, Adielis, Jesimielis, Benaja ir Šemajos sūnaus, Šimrio sūnaus, Jedajos sūnaus, Alono sūnaus, Šifio sūnus Ziza. Čia paminėti kunigaikščių, kurie buvo giminių vadai, vardai. Jų šeimos labai augo. Jie su visa manta traukėsi į Gedoro apylinkės, į rytus nuo slėnio, norėdami susirasti ganyklų savo bandoms. Šalis buvo plati ir rami. Jie susirado labai gerų ganyklų. Ten pirmiau gyveno hamitai, Visi čia išvardinti atsikėlė į tą kraštą Judo karaliaus Ezekijo laikais. Jie nugalėjo meunus, jų palapines sunaikino ir juos visiškai pavergė, apsigyveno jų vietoje ir tebe gyvena iki šių dienų, nes ten buvo geros ganyklos jų bandoms. Be to, dalis tų Simeonitų, 500 vyrų, vadovaujant išo sūnums, Pelatijai, Nerijai, Refajai ir Uzieliui, Išiui nužygiavo į Seiro aukštumas. Nugalėję ir išnaikinę amalekiečių likutį, ten apsigyveno ir tebegyvena iki šios dienos.